Tu poluson me paidarion. Dexaita himatia. Dos moi elaion. Alepson me. Apeltomen endon. Ede hidrosas? Hidrosa. Dos moi afronitron. Tripson me. Calos encecratai he embate. Exeltomen exo cae esten dexameneen. Neeran eichomen kaleen. Dos moi xustron. Perixuson me. Dos sabana. Katamaxon me. Hupote zato me tis. Enduso mai. Enduson tus ependutas. Dos moi othonion prosten opsin. Kalos eluuso, curie. Hoi filoi pareisin.